Egunon guztioi ongi etorriak beste behin ere berrion magazinera berriozari irratira eun puntu eta baita interneten beti bezala irubebikoitza puntu eguzkiplaza puntu neten Otsailak zortzi ditu gaurko honetan, aste azkena da, eta temperaturari dagokionez sekulako hotza hemen berriozarren daukaguna, orain bertan 0 azpitik bosten gradu, zerua estalita eta, bueno, temperaturari dagokionez badirudi alaxe jarraituko duela egun osoan zehar, ba, gaurko maksimak 0 azpitik 2 gradukoak izanen baitira eta minimoak berri 0 azpitik 10 eh, gradukoak. Eh, zerua hori bai, datozen orduetan badirudi garbitu eginen eh, duela eta zerua oskarbi izanen dugula arratsalde partean hori esaten dute aurre ikuspenek. Eta datozen egunetan ere, ba, hotza izanen dugula nagusi, zero azpitiko temperaturekin, baina badirudi pixkanaka pixkanaka hobetzen joanen dela, asteburua burua urbilduala. Eta gaurko honetan zer izanen dugu berrion saioan, ba, gaurkoan kontuak aipagai izanen ditugu. Udal aurre aurrekontuak eh, eztabaidatuko dituzte gaur bertan, gaur arreatxaldean, atxaleko zazpi terdietan kulturgunean. Eztabaida publikoa izanen da gainera, estreniakoz ateak zabalik izanen dira, edonork ba, e, aurrekontuak entzun, eztabaidatu eta ekarpenak egin izateko. Eta horretaz guztiaz mintzatuko da gaur gurean eh, Xavier Lasa alkatea. Horrez gain kultura izanen dugu aipagai ere, gure saioaren azken eh, minutuetan. Udalaren, eh, bueno, udalak hilabetero kaleratzen duen kultur agendaz mintzatuko gara, Fermin Irigoien kultur teknikariarekin. Beraz, eh, horixe gaurkoan izanen eh, duguna, baina horrez eh, gainera ba, betiko albistegia inguruko berri urbilenekoekin, e, bai berriozarko albistekin baita Nafarroako berriekin ere. Beraz, ez mugitu, hemen fmko eun puntu sortzian gelditu, asteara goaz eta... Thank Eta lehenik eta behin eh, Nafarroako albisteak aipatuko ditugu eta esanen dizuegu bilduko alkateek bat egin dutela Nafarroako ikastolen federazioarekin ibaialde diruz laguntzeko. Bilduk Euskal Herri osoan dituen udalek Nafarroako ikastolen federazioaren kanpainari atxiki eta lodosako ibaialde ikastolari laguntza ekonomikoa emanen diotela iragarri zuten atzo. Hala ikastoletako, eskoletako, zeinbeste ikastetxeetako ikasle bakoitzak jartzen duen euro bakoitzeko udaloiek beste bat jarriko dute, hau da, laguntza bikoiztuko dute kinka larrian dagoen ikastola horren alde. Atzo Iruñean egindako agerraldian, Atarrabiako Alkate Kirio Gaztearena eta Zarauzko Luis Ilarramendi izan ziren eta hoiekin batera Eskoriatza, Orio, Zaldibar, Goizueta, Atxondo, Tafalla, Zarautz eta Esteribarko autetxi independentistak izan ziren. Bestalde, Bilduren adierazpenek UPNren aserrea piztu euren aldarrikapen partidistak bizilagunen interesen gainetik jartzea leporatu zien Jolanda Bartzinaren alderdiak bilduko alkateei eta instituzioetan sektarismoa praktikatzen dutela gaineratu zuen ohar batean. UPNren irudiko Nafarroan euskara ikasi nahi duen pertsona orok egin dezake foru komunitatearen edozein zonaldetan eta ikastolek diru publikoa jasotzen dutela azpimarretuna izan zuten eskuindarrek prentsa oharrean. Eta diru kontu gehiago, eh, Nafarroak Lorka herriari emandako dirua aste santuan gastatuko du bertako alkateak. Alderdi Popularreko Francisco Jodar Lorkako alkateak aste santuko prozesioan gastatuko du Nafarroako gobernuak emandako diru laguntza. Atzo izkierda ezkerri alderdiak legebiltzarrean salatu zuen ez. Murtziako herri horretan iragan maiatzean izandako lurrikararen ostean Nafarroako gobernuak da hogeita 6 mila bederatzeun da hogeita lau euro ematea adostu zuen euro bat bizilagun nafar bakoitzeko. Bada orain eh, alkateak eh, fiturren eh, iragarri zuen diru hori aste santuko prozesioan gastatuko duela zehazki aste santuko prozesioaren irudietan eta ezkerrak salatu zuenez e, hori ez da e, helbururik prioritarioena eta Nafarroako gobernuak ezin ditu e, ba, e, aste santuko irudiak lehen etxi ba, iritargoaren e, ba, beharren gainetik izan ere gogorarazi zutenez oraindik orain hainbat e, etxe bizitza, milaka eta milaka etxe bizitza eraitxiak e, izan dira eta ez dira berrera ikitzen hasi. Eta berriozarko albisteekin hasiko gara, autetxi Nafarrak pauen izan ziren Ernesto Prat berriozartarra ez espainaratzeko eskatuz. Eh, paueko instrukzio gorteak Ernesto Praten kontrako euroagindu eskaera aztertu behartzuela eta hainbat erritar bertaratu zen atzo hiri hiriburura gazte Nafarrari elkartasuna adierazi eta bere askatasuna exigitzeko. Horien artean bilduko parlamentari Maiorga Ramirez eta Bakartxo Ruiz eta Nafarroa Baiko Autetxi Asun Fernandez de Garaialde eta Alderdi Bereko Xabier Lasa Berriozarko alkatea. Gutun baten bidez bere ideia politikoengatik Prat jasaten ari den egoera bidegabeari amaiera jartzeko eskatu zioten auzitegiari. Alaber Euskal Herriko egoera berria kontutan hartzeko eta urte askotako indarkeria eta era justu eta demokratikoan bukatzeko aukera historikoa dagoela kontutan izan dezala eskatu zioten zioten epaileari. Eskutitzean gogor kritikatu zuten Estatu Espainolak alderdiaren legea baliatu zainbat erakunde politiko legez kanpo utzi izana. Euskal independentisten aurkako eraso horren adibidetzat jo zuten Ernesto Prat berrio zartarra bere herrian utzi beharrean eh, aurkitu izana. E, hain zuzen ere, Euskal Herrian bakea eta demokrazia finkatzeko lehenbailehen ilegalizazioaren zikloa bertan bera ustea ezinbesteko baldintza dela nabarmendu zuten autetxi hauek espetxetan bere beren jarduera politikoengatik ehunka militante independentista tartean Arnaldo Tegi eta Rafa Diaz daudela gogoratuta, guztiak berehala aske ustea premiatzat edo premiazkotzat e, jo zuten eta ez hori bakarrik bake prozesuak aurrera egin dezan, denen ahalegina eta konpromisoa behar beharrezko direla gaineratu zuten eta arduraz jokatzeko eskatu zioten gorteari eta Madrilek ideia politikoen kontra daraman politikari ez jarraitzeko. Eta ikastaro batzuez e, mintzatuko gara orain, euneko eunean diruz lagundutako ikastaroak, hogeita mar urtetik beherako gazte langabetuentzat ikastaroen helburua da hogeita mar urtetik beherako gazte langabetuei lana lortzeko aukera hobeak ematea, batez ere prestakuntza eskadasekoen kasuan. Horretarako, bideratuko dira lan prestakuntzarako ekimenak eta enpresetan lanez kanpoko lanbide praktikak. Estatuko enplegurako zerbitzu publikoak koordinatutako ekimena da, eta amalau ikastaro eskainiko dira honako espezialitate hauetan laguntza soziosanitarioa gizarte erakundetan, etxeko laguntza soziosanitarioa mendeko diren eh, pertsonentzat eta bere, bezeroarekin lotutako jarduera administratiboak. Eh, lekuak mugatuak dira ikastaro bakoitzean gutxienez amabost ikasle egonen dira ikastaro eta oiesek beraz eh, ikastaro hauek udalak e, iragarritako ikastaroak Eh, eta hauetan argibide gehiago jaso nahi izan ez gero, badu dituzue hainbat eh, modu, telefonoz bederatzi bat iru zazpibost 6606, telefono zenbakian, bederatzi bat, iru zazpibost 6606, edota berriozarko udaletxeko bulego nagusietan, goizeko bederatzietatik, ordu batak terdietara. aurrera eginen dugu eta berriozarko doinua musika bandaren urte urrena aipatuko dizuegu. Ogeita bosgarren urte urrena ospatzen edo datozen egun et, aste eta hilabetetan ospatuko duena. E, urruti dagoia da, laro geita zazpigarren e, urte horretan, donezte belizan bere lehen amabitaldekidekin emandako lehen kontzertu ura eta denbora pasaden arren bandaren sortzaileen ilusio berberarekin e, jarraitzen dute sortzaile hoiek. Eta eta horren seinale dira urten emanen dituzten kontzertuak lehenbizikoa otsailaren amabian izanen da igandearekin atxaldeko seietan mendialdea eskolan eta hori ba ibilbidearen doinua musika ibilbidearen laburpen kontzertua izanen da eta jakina sarrera doainek izanen da. Eta gure gaurko albistegiarekin amaitzeko, gogoraraziko dizuegu udalak ere izotzaren kontrako lanak e, eh, abiatu dituela, egiten duen hotza ikusita, eta izotza arriskua dagoela ikusita. Basoa eh, pasealekuan besteak beste, baina bestein bat eh, tokitan ere, helburua zerbitzu publikoetan sarrera erraztu eta espaloi zein kaleak ibilgailuak eta pertsonak ibiltzeko modukoak utzi. Urrengo egunetan hotza handia eginen duen duenez ere, ba, hainbat lan berezi egin ditu udalak izotza bide publikoetatik kentzeko, pertsona eta ibilgailuek mugitzeko trabarik izan ez dezaten. Gatza bi leku hauetan jaso daiteke udaltzaingoaren bulegoan, udaletxean eta berriozar etorbidean seigarren zenbakiaren parean. Beraz, eh, honekin amaituko dugu gaurko albistegia, oraintxe musika pur bat entzunen dugu eta bere alaxe gatoz eh, alkatearekin, Xabier alkatea izanen dugu hemen, eh, aurtengo aurre kontuetaz mintzatzeko eta gaur eginen den saio publiko horretaz mintzatzeko. Euskarazko irakaskuntza berrio orainduzu orain duzu aukera matrikulaitzazu de ereduan otxaiaren seitik amairura. Berrio zarko udala Euskaraz zerbitzua. gaur arratsaldeko zazpi terdietan e, kultur gunean e, aurrekontuen proposamena biltzar publiko batean aurkeztuko dute eta horretaz guztiaz eh, hitz egiteko hementxe gure estudioan daukagu Xabier Lasa alkateak, aixo Xabier, egunon? Egunon. E, alaxe da ezta, gaur arratsaldean aurkeztuko dituzue aurrekontu horiek eta biltzar publiko batean ba, izanen dira ez da bai da gai, ez? Bai, e, ze, zein izan zen horrien, bueno, ez dakit, e, proposamen edo ekimen horrien helburua zein da? Bueno, egia itortu behar badugu, duela pare bat urte saiatu ginen egiten. Kontua da, bueno, momentu hartan ez zela aurrera atera, pues hainbat e, eman zirelako, eta pasaden urtean, hauteskundeak zirelata, eta ba, ezen denborarik eman, Eta urten ja serioski hartu nahi izan dugu gaia eta pentsatu dugu, bueno, e, eh, aurre kontua segurazki e, udal batek eh, hartzen duen erabakirik importantenetako bat izanik, mm -hmm. ze garrantzi gutxi eta edo ze oihartzun gutxi izaten eh, duen herritarrengan, e, ez? Bai. Eta bueno, horri aurre egin behar zaio eta ikusi behar dugu hain zuzen ere oso garrantzitsua dela e, presupuesto baten onarpena mhm. eta herriak ezagutu behar duela eh, aurrekontu bat ezagutzen duenak herriaren ibilbide politikoa ezagutzen du. Mhm. Azken finean e, aurrekontu bat zenbakiak paratzea da herriak hartzen dituen erabaki politiko importantenei. Mm eta bueno, pues, ust pentsatu izan dugu eh, pues, tenorea zela aurre herriaren aurrean aurkezteko eta laburutuko dugu lehenbiziko saio batean gaur arratsaldeko zazpiter ditan. Mm, eta funtzionamendua nola, nola izanen da? Zuek eh, puntuz puntu aurkeztuko duzu eta jendeak ezakit parte hartu alizanen du edo nola, nola izanen da prozesua? Bueno, hasiera batean egonen da azalpenetarako momentu bat, tarte bat, e, bueno, ni e, alkate izateaz gain ogasun e, zinegotzia ere banaiz. Orduan tokatuko zait e, aurkezpen orokorra egitearen lana, e, zer diren aurrekontuak, mhm. nola egituratzen diren eta lehen bizi e, aurkeztuko dizuegu E, bueno, aurkeztuko ditugu, ez diru sarrerak, mm, zeren e, aurrekontua burutzeko aitz importantea da alde batetik zenbat dirurekin kontatzen duzun jakitea eta argizatea. Beste aldetik eta bigarren pauso bezala ikusiko dugu ze helburuak ze helburu politikoak nahi diren lortu e, aurrekontu edo diru sarrera horien bidez mhm. eta hirugarren urratsa izanen da nola gauzatu dugun diru hori eta helburu horiek nola konkretatu ditugun eh E, ja, ekitaldi konkretuetan mhm. eta parti, diru partida konkretuetan. Orduen, e, diru partien aurkezpena atalez atal eginen da eta zinegotzi bakoitzak bere arloari dagokion partea hartuko du mm, eta aurkeztuko du mhm. jende aurrean. Eh, bueno, bizi beti bezala gastu korrontearen atala egiten da eta bigarren parte batean laburrago batean da inbertsiotarako e, utzi den tokia eta hori e, irigintza e, zinegotziak du mm, mhm. bigarren atal txikiago batean mm -hmm. e, Bakigu zirri borroa dela proposamen bat dela, oraindik ez dela e, aurre kontu finkoa baina, bueno <laughs> behintzat, nahi finkoaren itxura hartzen ari da, ez? E, aurre eta ez dakit Eh, iritarren e, eh, ekarpenik edo eh, bueno, kontuan hartuko diren, e, norbaitek proposamen bat egiten baldin badu, eta mm, posible baldin bada aplikatzea, mm, aplikatuko zenukete? Bueno, posible baldin bada, hau da, parlament, e, presupuesto logikaren barrenian sartzen baldin bada, eta ikusten baldin badugu oso proposamen ona edo egokia dela, mm, pues ez genuke inolako arazorik, baina beti errespetatu behar dira aurrekontuaren logika eta premisak eta premisak dira dagoen dirua dagoena da <laughs> eta bigarrena da e, elburu politikoak daudenak dira. Mm-hmm. Orduan, mm zentzu horretatik sartzen baldin badira, edo norabide horretatik eta logika horretan sartzen badira, noski hobetzeko e, irekia gaude, eta hau da, mm mm-hmm. -hmm. elburuetako bat hori litzateke. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, aurre kontuei buruz e, hitz egiten badugu, aipatu behar dugu, ba, bueno, ba, krisi urtea dela, bueno, aurrekoak bezala, baina, baina badirudi aurten oraindik gogorrago eh, jo gaituela krisiak, eta, e, bueno, udalei baita, ba, errekorteek, ba, mine dietela eta tartean, ba, berriozarko udalari ere bai, dakit nola eragindio horrek guztiak e, aurtengo aurre kontuei. Bueno, pues eragina izan da nahiko handia. E, krisi garai batean gaude, baina hori ez da berria, eh? 2008tik gabiltza e, krisi batean sartuta. Baina benetan aldatu dena izan da e, goiko finantziazioaren politika. Hau da, inst, e, Nafarroko gobernuak, Espainiako gobernuak eta Europako gobernamendu instituzioek markatu duten e, hildo politiko-ekonomikoak. Horiek dira aldatu direnak eta e, aldatu dira hain zuzen ere eh, helburu konkretu batetin sal, salbatu behar da sistema eta murriztu behar dira eh, gastuak. Hau da, defizita kontrolatu behar da. Garo, horrek suposatzen du de facto ekonomiaren etena edo gelditzea. Hai? Zeren, ez badago inbertsiorik, ez badago gasturik, pues, mm, langabezia areagotzen da, eta dirua e, murrizten da hainbat gastu sozialak egiteko. Orduan e, aurtengo e, aurrekontuak mm, oso gogorrak dira Nafarrako mailan eta hori gure diru sarreretan nabaritu dugu. Mm -hmm. gastu korrenterako guk normalian e, diru sarrerak e, izaten ziren e, pasa den urtekoak ari naiz 6 milioi iurion da berro mairu mila. Mhm. Aurten dirusarrerak hau da gobernutik eta etorri direnak iurehun euro gutxiago izan dira. Mm? eta iurion gutxiago asko da. Mm? Eh, irureun gutxiago? Irureun, irureun mila, irureun mila mhm. euro barkatu. Eh, eta hori, asko da, orduan pentsa behar dugu, herriak funtzionatu behar duela, e, pasa den urtean, gehi, Mm, azkunde, urtez, urteko azkundea e, ikusita, baina irureun mila euro gutxiagorekin. Eta, karo, diru hori alde batetik aterako dugu, guk gordeta genuen e, aurrezpenetatik, e, mhm. remanentetik, mm baina beste aldetik e, moztu behar izan dugu gastu korrontea e, berreun mila eurotan. Mhm. Guk ez dugu, Mm, murrizketen politika aplikatu nahi eta saiatu gara ez aplikatzen, baina noski diru sarrerak txikiagoak eta eh, eskasagoak izanik, ba gastatzeko diru gutxiago dugu eta orduan, bueno, pues saiatu gara nolabait hori egokitzen. e, faktori horiek kontutan hartuta, bueno, ba, gure helburua izan da besteak beste ba, udalaren autonomia finantzieroa sendotzea ikusten ba-, baitugu e, kanpotik etortzen den diruarekin gero eta autonomia gutxiago izanen dugula gasturako eta gure helburu politikoak hartzeko eta horretan sartzen da adibidez entrepresa publikoen sorrera mm-hmm. haiek haiek e, errekursuen generatzeko, errekursuak generatzeko e, modu bat dira, eta mm-hmm. gure e, udal autonomia finkatzeko, eta beste aldetik e, gastu soziala indartu nahi izan dugu. -hmm. Claro, horrek eh, Dakar, pues, beste arlotan, eh, adibidez, festetan, eta, bueno, justuago, ibiliko garela, eta eh, bueno, pues eh, zentsorretan mm eh, bueno, gutxi, gauza gutxiago, bueno, gauza gutxiago ez, baino merkeago eginen direla. Bai, aipatu dituzu festak, ezakit zein izan litekeen, <laughs> bueno, beste partidarik agian ez kaltetuena, baina behintzat bai, ba, agian merkeago egin berko direla gauzak partida horretan, ezakit zeintzuk aipatuko zen dituzu. Bueno, pues batzuk dira nabarmen, adibidez publizitate kontutan gastatuko duguna, asegurua aseguru ikastaroak, e, ikastaroak, mhm. e, ikastaroak ez jendeari begira baizik eta e, langileen formazio farmakuntzarako eta e, bueno, pertsonal gastutan ere egokipen e, egin dugu. Mm bueno, horrelako gastuak badira eta gero ja arlo arlo importanteenetan, pues hori kulturan jaitsi dugu, eh kirolan jaitsi dugu, e, ba, gazterian ez, uste baitugu herri honen apostua, azkenetako, azken urtotako apostua baita e, gazteria bultzatzea eta mhm. horri bultzatzea ematea. Eta, bueno, mhm. ezkuntzan ere mm, murrizketa batzuk badaude. Eta, mm, bueno, e, eta horren kontrakoa, ze badakit labur biltzea, e, zaila dela, aurre kontuak oso zabalak eta oso luzeak izaten e, direlako, baina, mm, bueno, zeintzuk izan dira, zure ustez, bueno, ba, ba partidarik garrantzitsuenak edo, bueno, e, indar handien egin duzuenak e, aurtengo aurre kontuetan. Bueno, pues alde batetik, eh, bueno, e, gu saiatu gara e, lehen errandu dan bezala diru sarrera handitzen. Horretarako egin dugu plangintza bat alde batetik diru energi, e, energiaren bidezko gastua morrizteko. Hm? Eta, bueno, hainbat neurri hartu ditugu eta horrekin bakarrik ja irurogeita mar mila euroko aurrezpen bat egingo dugu, pues, energia gutxiago gastatuko dugulako. Gero, eginda... E, zerga eh, tributuak eh, aztertzeko plan berezi bat eta fraude fiskala ikusteko. Hau da, pues, eh, zerga ekonomikoak eta horrengatik egiten diren fraudeak eta bai. horrekin bakarria pasaden urtetik hogeita mar mila euroko diru sarrera e, handitu Bueno, orduan horrekin alde batetik ja e, geldiarazten den da e, krisiaren eragina edo diru murrizketen eragina alde batetik, ez? Hau da, diru sarrerak indartu da Eh, aurre egiteko modu bat. Eta gero gastua non zentratu dugun, ba, nabarmena da gazte eh, barkatu, e, gizarte gaietan, ez? Mhm. krisiak eragiten du e, bueno, pues, mm, egoera sozial larri batzuk, jende gero ta jende gehiago langabezian dago. Eta pasaden urtetik ba pas, e, ez, pasaden urter arte Nafarroko gobernuak programa bat bultzatzen zuen langabetuak eh, kontratatzeko mm. Eh, inen eh, planaren deitutakoa. Eta aurten moztu egin digu, horrek suposatzen du, egun da hogeita mar mila euro gutxiago, edo gutxiago ez, egun da hogeita mila euro kobratu gabe, geratuko garela, hain zuzen ere, langabetuak kontratatzeko destinatzen zen, edo mm. bideratzen zen partida batetik zer egin du udalak? Bueno, pues, garai batean, Nafarroko gobernutik jaso genuen diru hori, orain gure kutsatik jartzea. Eh? Egun dagoita mar mila euro gehiago gastatuko dugu, lendik Nafarroko gobernutik ematen zigutena emateko. Moztu digote, Nafarroko gobernutik eskoletan eh, e, nola da, em, ihituekin bitartekaritza lana eta hezkuntza lanetan laguntza emateko mm pues, e, idazkaritza zegoen programa. Amar mila eurokoa, bueno, pues hori, mantenduko dugu, baina udalaren, udalaren lepora. Mm iratxe kontsumitzaileen bulegoa nahiko e, sendotua zegoena berriozarren eta bueno, ba, eskaria bazuena, Nafarroko gobernutik moztu dute diru laguntza hori eh, irekita mantentzeko, bueno, pues, bos mila euro horiek mm, berriozarko udalak jarriko du bere aldetik. Hau da, eh, alde batetik, e, arlo sozialean, E, gastu handiagoa, eskoz handiagoa e, eginen da e, bueno, partida, hainbat partidetan banatuta ez da dena partida berean edo arlo berian sartuta, zer hor e, Eh, gizarte komunitatea sartzen da, mhm. hor sartzen da, bueno, propio ongizate sozialeko arloa eta lan arloak hau eh, eh, nahiko sakabanatuta daude partidak, baina helburu berberarekin, hau da, e, kalte sozialari aurre egitea. Mhm ba, hori izango da nabarmen handituko denetako bat eta beste bat izan da eh, aurtengo apostua gazteria mm? izaten ari da ja pasaden urtetatik ikusten dugu bueno, pues, lan politak egiten ari dira berriozarko gazteekin mhm. eh, hainbat eh, programa bideatuta daude eh, gazteguna martxan jarri da Bueno, pues, eh, norabide horretan jarraitu nahi dugu eta badago igoera bat partida horretan. Gainerako mhm. arlo gehienetan Eh, eh pues, eh, gaztua edo mantendu, edo pixka bat jeitxe egiten da, mm, gainazaleko kontuetan beti ere. Mm mhm. ez dugu, eh, arlo, importanten eh, murrizketa handiak egingo, eta segurazki ia ez dira nabarituko, baina egon, egonen dira, gainazaleko gastu horietan mm? mhm. eta gehiago mm, nabarituko dugu eh, modu kontable batean eh, benetako modu batean baino Oposizioko taldeek izanen dute zirriborro hau beuren eskuetan eta suposatzen dut aztertzen ariko direla dagoeneko eta ez dakit eztabaidarik izan duzuen dagoeneko, baina e, noiz espero dezakegu proposamena benetako e, e aurrekontu izatea, ez? Noiz izanen da azken finkatze hori? Bueno, e, gure zirriborroa e, talde, oposizioko talde guztia aurkeztu zitzaien e, urtarrilaren emezortzian. Eh, beraz, ia bete bat izan dute denbora eh, aztertzeko eta bere ekarpenak egiteko. Azken aste honetan, mhm. hasi dira gurekin kontaktuan jartzen. Eta aitortu behar dut, lehenbiziko aldiz e, ni alkaten nagoenetik, talde guztiak mm, zuzendu direla gure gana. Mhm. bueno, pues, kontu eske, zer egin dezakegun, eta hori oso ongi baloratzen dugun. Eta segurazki gaur egingo den e, eh, bos hori aurkezpen batzar horretara etorriko dira eta haiek ere beren iritziak emanen dituzte. Eta hori oso demokratiko eta oso ona dela eta oso sanoa herrian <laughs> eztabaida pisteko beti ere mm, aurkezpen hori bueno, pues, begirunezko baldintza mm, minimo batzuetan egiten bada eta ez dago zalantzari horrela eginen dela. Mm. Baina, eh, bueno, e, batzuekin badagoela akordio batera e, iristeko aukera, beste zuen gandik asko zurrunago gaude. Eh, eta mm. proposatzen dizkiguten aldaketak, bueno, eh, oroa itortu behar dugu... E, alderdiek seriotasunez hartu dutela kontua, eta proposatzen dituzten gauzak pare bat kenduta ez dila, ez direla gauza ezinezkoak. Mm-hmm. Beraz, gauzak proposamenak eta aztertzeko zabalik zaudetela. Eh? Bai, bai, gu, mm-hmm. beti, beti izan gara, hola, eta hori da gure jokaera, alor eta puntu guztietan. Mhm. Eta orduan nola, niri gustatuko litzaidake, bueno, e, baldintza konkretu batekin, hau da, mm, gastatzeko dagoen kopurua hauen izanik, mm, ba, e, eh, aria eta partiden arteko behar bada aldaketak egitea. Mhm. Baina zenbaki orokorrak e, joanen dira pues, aurkeztu direnaren arabera. Gero, baliteke aldaketak egitea, bueno, pues partida konkretuetan, eta behar bada e, alor batetik enduko zaio ba, beste bat indartzeko eta horrelako aldaketak posiblea da ikustea eta bueno, mm bueno, bakoitzak bere, bere kriterioen arabera eta bere lantasunen arabera ea lortzen dugun adostasun on bat. Zaila da oso talere diferentia garelako badakizue ideologikoki, baina bueno, saiakera hor dago. Mhm. Mm-hmm. Eta uste duzu hilabete honen amaierarako iritsi daitekela akordio hori eta edo edo bueno, azkenean e, aurrekontu ja finkoak e, bueno, aurrekontuak eztabaidatu eta bozkatuko dira heldu e, den asteko e, mm -hmm. asteazkenean. Hau da, otsailaren 15 Orduan otsailaren amaseirako jabadugu eh, aurrekontuak onartuta. Konartuta, edo ez onartutak, baina onartutak <laughs> proiektu bat, guk uste dugu onartutak egonen direla, ez? Eta, bueno, orduan, eh, orain, gaur, ogasun batzordea dago, eta han eh, alderdiek akurkestuko dituzte, beren eh, ekarpenak eta beren emendakinak, mhm. baldin badituzte, em, bideak erabilin nahi. Mm-hmm. Eta orduan, bueno, gero talde bakoitzak pozka eman beharko dio e, ai, e, eh, talden e, eh, proposamenei, aurkeztu diren emendakinei eta e, gu ados jarri garenekin, ba, aldeko gozka emanen dugu eta ados jarri ez garenekin, poz kontrako gozka eta e, beti ere, eh otsailaren 15 han osoko bilkura berezi batean onartuko dira aurre, mm eh, eh, kontuak. Ederki ba, e, Xabier Laza, mila esker gurean izateagatik, ia gaurko saio horrietan, ekarpen asko egiten diren, eta ez da sanoa eta <laughs> errespetuzkoa e, sortzen den, eta urrengor arte. Bai, hombre, nik dei bat egin nahi nuke, mhm. badakit egoera klimatikoa ez dela oberena, baino, bero gaioa piztuta egonen da, eta gure bihotza beti bero egonen da, <laughs> eh, jendearen eh, gomendioak entzuteko, eta gombidatu nahi dut mundu guztia ba, joateko, oso importantea baita benetan, benetan askoz importanteagoa da aur, eh, aurre kontuen onarpena beste dozein puntu baino. E, batzuetan, udal bizitzan, garrantzi handia ematen zaio, adibidez, e, mozio konkretu baten onarpenari. Hmm. Baina mozio baten mamia oso simbolikoa da, er, ez, da erreala normalian. Eta gaur eta aste honetan zehar burutuko duguna, da, hmm. hain zuzen ere benetako politikaren konkrezioa. Eh? Aurrekontuak baitira, hildo politikoak e, errealitatera eramateko jartzen ditugun bia, baliabide ekonomikoen eh, azalpena. Mhm. Orduan etorri eh, informatu eta ekarpenak egin. E, Xabi Lasa, mila esker gurean izateagatik. <laughs> Vale, aio. Berriozar irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial and andan zanpan marcada Begira, hemen jarraitzen dugu, FM-ko egun puntu sortzian berrion saioan eta gure programaren azken minutu hauetan ba, kulturaz eh, hariko gara, kultur agendaz eh, zehazki esan da. baditugu hainbat kontu, hainbat gai aipatzeko, e, berriozarko udalak kaleratu duen eh, agenda, kultura agenda honen eh, inguruan, e, lenik eta behin aipatuko dugu ba, hilaren amabian, hau ere albistegian esan dugu, baina e, berriro esanen dugu e, doinua musika bandaren hogeita bosgarren urte horrena ospatzeko kontzertua eginen dutela, Esan dugun bezala, hilaren amabian, igandearekin, Arratsaldeko 6etan mendialdea eskolan Eta egun bat beranduago, hilaren amairuan astelenarekin, inauteriak eh, hasiko dira hemen berriozarrien astelenean, e, hilak amairu arratsaleko bostetan, e, txolinen, mozorro eta dantza lantegia izanen da ludotekan, beraz e, hortxe hasiko dira, e, ekimenak, naiz eta ilauteriak urrengo asteburuan izan. Txolinen mozorro eta dantza lantegiak aurrera eginen du, lehenbiziko egun horretan astelenean e, eh, gaztelaniaz izanen da, eta aste artean berriz hilak amalau euskaraz e, ostiralean, hilak amazazpi, Arriatxaldeko bostetan aur jaialdia izanen da, txolin ludotekaren eskutik, eta ba, horixe izanen da, aur e, eta txikien entzat e, ba, montatuko duten karpa edo iauteri oialetxea. Hori bostetan izanen da, arriatxaldeko zazpi terdietan, artita, artikako desfilea, e, artikaraino e, duten desfilea, irtera auzo zaharretik eh, eginen dute, esan dugun bezala, arriatxaldeko zazpi terdietan, e, hilaren amazazpian ostiralarekin. Ilaren ama zortzian, larun batarekin, eguerdiko ama bietan, aurrentzako ikuskizuna, e, baia lio de kozina izeneko ikuskizuna, E, eh, guzki plazan eta arratsaleko seietan txolinen desfile handia eguzki plazatik abiatuta arratsaleko sortzietan berriz dantzaldia inauterien oialetxean eta gaueko amarretan zezen suzkoa. Eta iauterien eh, kontuekin amaitzeko aste artean eh, hilako hogeita bat, arratsaleko zazpietan puska biltza e, eh, txez etxe, berriozarko auzo zaharrean. Baina baditugu bestelako kontuak ere, hilaren hogei, hogeita bat eta hogeita bian, nola zaindu gure burua ikastaroaren beste atal bat edo beste saio bat izanen dugu, elikagaien energia izenekoa, eta aipatu beharria dago oraindik ere plazak badaudela, badagola tokia ikastaronetan honetan parte hartzeko, atxaleko seietatik sortzietara izanen da, esan bezala, e, hilaren hogeitik hogeita bira, naturaren gelan, eta amar euroren e, truke parte hartu al izanen duzue izena emateko otsailaren batetik amarrera eh, izena eman dezakezue kultura abildua berriozar.es elbide elektronikoan kultura abildua berriozar.es Amazeuria berbaziteko deko emateko Amazeuria berbaziteko Eta zioleko emateko Urrutuku, estirikutu, ama kamaran zentiduko gai zu Urrutuku, estirikutu, ama kamaran zentiduko gai zu Eta Andaluziaren eguna ere ospatuko da hemen berrio Nafarroako Andaluziaren eh, etxeak eh, antolatuta. Hainbat egunetan zehar luzatuko da besta, eta ostiralean hilako hogeita lau, hasiko da, jaren hogeita lauan, atxaleko zazpietan pregoiarekin, eta horrezko damak eta banderadunak hautatuko dituzte Andaluziaren Nafarroako etxean. Larun batean, hilako hogeita bost, arratsaldeko sei eterdietan flamenko jaialdia izanen da mendialdea eskola publikoan. Eta igandean, eguerdiko ordu batean, eh, Rozio Giroko Meza, Berriozarko Donestebe, Parrokian, eta Arratxaldez, Arratxaldeko bost eterdietatik aurrera, Sevillana, Txapelketan. Txapelketan. Ilaren hogeita zazpian, astelenarekin, arretxaldeko seietatik aurrera, Andaluziako gastronomia lehiaketa antolatu dute, eta arretxaldeko zortzietan, sari banaketa, eta Andaluziako jaien herri dastaketa. Muzurik eskonduko danez. Andaluziako egunarekin amaitzeko, bain ba, zuzen ere, Andaluziako eguna eh, hilaren hogeita sortzian izanen da asteartearekin. Arriatxaleko sei eterdietan, artista taldeen emanaldia, Andaluziako ereserkia eta e, beste hainbat ekitaldi, beste hainbat kontu, urdai azpiko moztea eta beste hainbat eh, kontu izanen dira, esan bezala, astearte horretan hilako hogeita sortzi, arriatxaleko sortzi eterdietatik aitzinera. Bukatzeko aipatuko dizuegu sendabelarren ikastaroa ere antolatu dutela ostegunetan e, lauetatik zortzietara e, eh, otxailaren hogeita iruan hasita eta izen ematea otxailaren ama irutik ama zortzira egin alizanen da beraz e, datorren astelenetik aitzinera 0 amabi telefonora deituz edota udalaren webgunearen egoitza elektronikoa berrogeita, berrogeita bederatzi berroita mabi euroko prezioa izanen du ikastaro honek erroldatuentzako. entzako. Bi minutu amarrak izateko, e, guk agur esanen dizuegu, baina hori baino lehen bi abisu eman behar dizkizuegu, lehen bizikoa e, bihar e, eh, atxaleko zazpi terdietan, e, hipotekak ukitutako taldeak asambla da eginen e, duela, arratsaleko zazpi terdietan kulturgunean izanen da hori eta deialdia egin dute, nahi duen orok parte hartu dezan. Eta bigarren abisua, bueno, e, bada zorrokaria aldizkaria kalean dela jada da, eskuartean dugu eta doinua musika bandaren hogeita bosgarren urte urrena aipatzen dutela portadan, baina badituztela beste hainbat eh, kontu interesgarri euren horri eh, aldeetan, hilabetero bezala zorroka Euskara Elkartearen eskutik. Euskara Elkartearen eskutik. Kontu hauekin guztiekin agur esanen eh, dizuegu eta gogoratu datorren ostiralean hementxe izanen gaituzuela goizeko bederatzietatik amarretara fmko ko eun puntu edota interneten irubebikoitz.eguzkiplaza.neten ordurarte txintxoak izan eta ondo bizi aio!